الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا لن لا لن نلينا لا ketarkanmiz ketarkanmiz birodarlar har yoqlarga sabr qilib qalbdiki piroqlarga shundoq ekan bu dunyoning qismatlari duchorkanmiz har xil har xil sinoqlarga chaqchaqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat imonlassoq robni aslab bo'lib qolar bular bizga bir aslima qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad sig'inmamduq markazlarda o'tgan kunni jam bo'lishib birga o'tgan het oyamni sig'in sig'inmamduq halqa bo'lib qur'on o'qib ro'za tutib ado qilgan tahajjudni barxon eduq o'q otqili dushmanlarga chaqirishib birodarlar jannatlarga hur ayinga da'vat qilib qilgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga falsi mushkul tavsiya sabr tomon mushkullarni hal qilishda birga hamon sinoqlarda birga bo'lgan chin birodar chiqmas astin unutilmaydi har joy zamon hayot degan gohi achchiq gohi tatliq goh ranjishib bo'ldi gaplar qattiq qattiq lekin yo'qdir hech qalbda o'ch adovat afu bilan chu xopiliq bo'ldi shodliq islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada yana ba'zi birodarlar bo'ldi g'oib ulug' alloh kepil bo'lsin bo'lsin hada katta ba'zi qarindoshlar bo'lib shahid kutgan orzu chiqdi ro'yob qushdi baxit inshaalloh jambularimiz jannatlarda o'ltirishib ustlarida oltin taxit alloh dini qilgan bizni bu toqqa jam bergan edi chin muhabbat bizlarga ham birodarlar alloh uchun ayrildik biz jannatlarda jannat robbim yo'q hech bir g'am aslab turing birodarlar duolarda tilab bizga shahodatlar pinhonlarda nasihatim sobit turing birodarlar kofir bilan uchrashgan jang maydonlarida فاز بالنصر فتى ثبت الجنان بشريات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتى ثبت الجنان يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يأبى أن يضان